Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Upoznaj svoga gospodara. Upoznaj svoga gospodara kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. Dakle, u ovim našim emisijama govorimo o Allahu subhanahu wa ta'ala lijepim imenima, izučavamo značenja tih imena i okorištavamo se govoreći kako, na koji način da to Allahu subhanahu wa ta'ala ima, odnosno vjerovanje u njega, ostavi traga na nas. Jedno od Allahu i subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste i El-Kebir. Jedno od Allahu i subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste i ime El-Kebir. Ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime spominje se u Kur'ani Kerimu na šest mjesta. Pa tako kaže uzvišeni Allah, Alimul gajbi wa šahadetil kebirul muta'al. Alimul gajbi wa šahadetil kebirul muta'al. U suri Ar-Rad, Allah subhanahu wa ta'ala je poznavalac i vidljivog i nevidljivog svijeta, on je veliki i uzvišeni. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Luqman i na sličan način Allah subhanahu wa ta'ala kaže i u suri Al-Hajj ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ Zbog toga, zato što je Allah subhanahu wa ta'ala istina. Allah subhanahu wa ta'ala istina. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ Dok oni koji se obožavaju i dozivaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, oni su laž. To su lažna božanstva. Wa anna Allahe huwa al kebir. I zbog toga što je Allah subhanahu wa ta'ala uzvišeni i veliki. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ Sud pripada samo Allahu uzvišenom i velikom. I tako na ostalim mjestima na kojima se spominje ovo Allaho subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Kebir, koje ima značenje, mi to najčešće prevodimo kao, kao veliki. U također hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam, na mnogim mjestima spominje se ovo Allahov subhanahu wa ta'ala lijepo ime, a najčešće kod govora o zikrovima. Na koji način se Allah subhanahu wa ta'ala slavi, hvali, veliča kada se jeli kaže subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu ekber. O čemu će ako Bog da biti riječi. Što doista znači ovo ime? Koje je njegovo značenje? Islamski učenjaci imaju mnoge definicije, mnoga značenja i svakako sva ova značenja samo upotpunjuju jedna druge. Pa kaže El-Qatade, Ishaq i mnogi drugi. El-Kebir jeste onaj, jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji je od svakog zla, od svake nepravde, od svakog nasilja visoko uzdignut. Allah subhanahu wa ta'ala je El-Kebir, onaj koji je od svakog zla, od svake nepravde, od svakog nasilja visoko uzdignut. Allah subhanahu wa ta'ala ne voli nepravdu, Allah ne voli nasilnike, Allah ne voli da se čini nasilje nepravde zulum ljudima na zemlji. Allah subhanahu wa ta'ala ne voli one koji prekoračuju njegove granice, ne voli rasipnike i slično. Kaže Al-Khattabi El-Kebir jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji je uzvišen od bilo koje osobine stvorenja. Tako da njemu Allahu subhanahu wa ta'ala ništa i niko nije sličan. al kebir jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji je visoko uzdignut od svake osobine stvorenja. Niko mu od stvorenja nije sličan. Kaže Ibn Đarir, El Kebir jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji je uzvišen i velik toliko da je sve mimo njega subhanahu wa ta'ala sitno, sićušno, poniženo. El Kebir, veliki, veliki, jeste, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji je velik, koji je uzvišen, tako da je sve mimo njega Allaha subhanahu wa ta'ala sitno i poniženo. I također kažu, El Kebir jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj kome pripada vlast i veličina i na zemlji i na, ne, na nebesima. I na nebesima. Jedan od najboljih načina spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala i Allahu jalla wa'ala najdražih načina kako da se on spominje, kako, kako da se on zikri, jeste dakle i Allahu Akbar. Jesu dakle i riječi Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kada bismo brojali situacije, mjesta, vremena, kada je preporučeno da se na ovakav način spominje Allah subhanahu wa ta'ala, slavi i veliča, da se kaže Allahu akbar, doista bismo naišli na mnogobrojne, mnogobrojne situacije. Pa evo nekih od tih situacija. Dakle, izgovaranje tekvira, izgovaranje riječi Allahu Akbar u oči Ramazanskog Bajrama. Dakle, kada se spusti akšam, kada se spusti noć i sutradan se klanja Ramazanski Bajram, dakle, od te noći, sve dok se ne klanja Ramazanski Bajram, donose se tekbiri, izgovara se Allahu Ekber. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala o tom propisu u suri Al-Beqara, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ I kada upotpunite vrijeme, dakle, kada se isposti Ramazanski post, Veličajte Allaha subhanahu wa ta'ala, wa li tukebbiru Allah ala mahadakum. Veličajte Allaha subhanahu wa ta'ala, izgovarajte Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah je najveći zbog toga što vas je uputio. Što vas je uputio na pravu vjeru, u pravu vjeru i kako biste mu bili zahvalni. Također, izgovaranje tekbira prilikom klanja kurbana, prilikom klanja kurbana na hadžu, jeli, tokom hačskih obreda, a svakako i kod klanja svih ostalih kurbana. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Hajj, كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ Allah subhanahu wa ta'ala je tako vama podčinio te životinje koje prinosite kao žrtvu, koje koljete kao kurbane, Allah vam ih je podčinio da biste vi veličali Allaha subhanahu wa ta'ala zbog toga što vas je uputio, a ti obraduj one koji čine dobra djela. Također, tekbiri se izgovaraju kada? Prilikom učenja ezana. Na početku ezana i pred kraj ezana. Kažemo Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jeli na početku i na kraju dva puta prilikom učenja ezana kada se obavještava nastupanje namaskog vremena. Zatim, također, na sličan način se izgovaraju tekbiri prilikom učenja i kameta, kada se obavještavaju prisutni o jeli, vremenu nastupanja namaza, nastupa namaz, treba da se klanja dotični namaz. Zatim, izgovaranje tekbira prilikom stupanja u namaz, Allahu akbar, zatim izgovaranje tekbira prilikom odlaska sa kijama na ruku, Zatim sa jedne sežde na drugu seždu vraćanja, jeli sa jedne sežde na drugu seždu, sa ustajanja na drugi rekat i slično. Dakle, prilikom prelaska sa jednog rukna na drugi rukn. Zatim izgovaranje tekbira zajedno sa tesbihom, tahmidom, tehlilom, nakon što se završi namaz. Izgovaranje tekbira, Allahu akbar, prilikom otpočinjanja talafa oko kabe i kod svakog, dakle, kruga, kada se prolazi pored crnog kamena. Zatim izgovaranje tekbira, riječi Allahu akbar, na safi i na mervi i tokom saja dok se čini saj prilikom bacanja kamenčića, kada svaki puta bacamo kamenčić, govorimo Allahu Akbar, zatim izgovaranje tekbira u prvih deset dana Zulhidžeta, dakle u onim danima prije nastupanja hačskog bajrama, preporučeno je svim tim danima da se što je god moguće više izgovaraju tekbiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, zatim prilikom uspinjanja na jahalicu, kada ulazimo u prevozno sredstvo ili na jahalicu se penjemo, da izgovaramo tekbir Allahu Ekber. I također kada se uspinjemo na svako uzvišenije mjesto, kada idemo sa prevoznim sredstvom ili idemo pješke, idemo uzbrdo, preporučeno je, propisano je da se izgovaraju tekbiri Allahu Ekber, Allahu Ekber, dok kada se spuštamo, jeli onda izgovaramo Subhanallah. Zatim, izgovaranje, tekbira zajedno sa tesbihom, sa tahmidom, dakle sa riječima subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kada odlazimo na spavanje, kada odlazimo na spavanje, preporučeno je da proučimo ajetul kursi, zatim 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah i 34 puta Allahu akbar. Zatim tekbir se izgovara prilikom viđenja mlađaka na početku svakog mjeseca, zatim općenito najbolji zikr, jeste da Allaha subhanahu wa ta'ala slavimo, veličamo ovim riječima, da izgovaramo subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, to je jedan od najboljih i Allahu subhanahu wa ta'ala najdražih zikrova, odnosno riječi. Zatim izgovaranje tekbira u borbi, kada se sukobimo sa neprijateljima, neprijateljima Islama, da izgovaramo tekbira Allahu akbar, Allahu akbar, što izaziva strah i paniku kod neprijatelja. Također izgovaranje tekbira prilikom viđenja Allahovih znamenja, Allahovih čuda, ono što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, je li na nadnaravan način preporučeno je kada se vidi nešto tako od Allahovih znamenja da se izgovori tekbir Allahu, Allahu Akbar. Dakle, onaj koji sasluša sve ove situacije, sva ova mjesta kada se izgovaraju tekbiri, a njih je još mnogo, mnogo više, može zaključiti da se tekbiri izgovaraju ili prilikom stupanja u određeni ibadet i prilikom završetka s tim ibadetom, prilikom velikih skupova, kada se okupljamo na velikim skupovima, zatim prilikom sukoba ili džinskim ili ljudskim šeitanima, dakle s neprijateljem, bio on dakle ljudski ili džinski i prilikom viđenja Allahovi subhanahu wa ta'ala dokaza znamenja nadnaravnih dijela. Veliki islamski učenjak, islamski autoritet, šehhul islam ibn Taymiyyah rahimehullahu ta'ala, nakon što je spomenuo ovakav način spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala, dakle tekbirom Allahu akbar, kaže pojašnjava mudro zašto je Allah subhanahu wa ta'ala pojasnio upravo da se u spomenutim situacijama izgovaraju tekbiri. Zašto dakle prilikom stupanja u neki ibadet ili završi, prilikom završetka ibadeta, prilikom velikih okupljanja, prilikom susreta s neprijateljem i slično, zašto se baš tada izgovaraju tekbire? Kaže šeho l'Islam ibn Taymiye rahimehullahu ta'ala. Sve ovo ukazuje da je tekbir preporučeno izgovarati na velikim skupovima ili pri velikim značajnim dijelima, ibaditima, ili pri drugim velikim situacijama kako bi se shvatilo i pojasnilo da je Allah subhanahu wa ta'ala veći od svega toga. Kada stupamo u neki poseban ibadet, pogledajte, namaz. Namaz je najvrijednije dijelo u islamu. Otpočinjemo sa tekbirom, mnoge ruknove prelazimo s jednog na drugi sa tekbirom, nakon što predamo selam, završimo sa namazom, slavimo veličama Allaha subhanahu wa ta'ala također sa tekbirom, zatim dakle na velikim skupovima, prilikom dolaska na velike skupove, Ramazanski bajram, Hačski bajram, izgovaraju se tekbiri i slično, kaže zašto je tada poručeno? zato da se shvati, da se ubijedi da je Allah subhanahu wa ta'ala veći od svega toga. Da je Allah subhanahu wa ta'ala veći od svega toga kako bi srce dalo prednost Allahovoj subhanahu wa ta'ala veličini, njegovoj uzvišenosti i vlasti nad veličinom svih tih stvari koje čovjeka zaokupljaju, kojima se nalazi svih tih situacija i slično. Pa će i na takav način sva njegova vjera biti posvećena samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa će ljudi izgovarati tekvir i veličati Allaha subhanahu wa ta'ala i time postići dvije koristi, dva cilja. Prvo, što će njihova srca činiti, eh, tekbir Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno veličati Allaha subhanahu wa ta'ala, činiti mu ibadet na takav način i drugo što će se odupriti tim velikim situacijama koje možda kod njih e, ulijevaju strah, paniku i slično prilikom susreta s neprijateljem, pa je tada dakle preporučeno da se kaže Allahu ekbar, makoliko neprijatelj bio mnogobrojan, makoliko je neprijatelj bio daleko e, sposobniji, daleko, jeli, na uržani i slično, kada se izgovara tekbir, Allahu Ekber prisjeti se Allahove subhanahu wa ta'ala veličine. I onda iz srca odlazi, odlazi strah. Ibn Qayyim rahimehullahu ta'ala, također jedan od velikih islamskih učenjaka, kaže Allah subhanahu wa ta'ala veći od svega. Allah subhanahu wa ta'ala veći od svega. On je Allahu akbar, kaže se Allahu akbar, Allah je najveći, on je veći od svega i svojim zatom i svojom veličinom i svojom vrijednošću i svojim ponosom, svojom snagom, svojom uzvišenosti, svojim osobinama i svojim dijelima koja čini on Allah subhanahu wa ta'ala. Također kaže o mudrosti izgovaranja tekbira na pojedinim mjestima, pa o tekbiru prilikom stupanja u namazu o tekbiru prilikom stupanja u namaz. Kada stupamo u namaz i kažemo Allahu akbar, kaže Ibnul Qajim, rahimahullahu ta'ala, budući da se onaj koji stupa u namaz rješava svih poslova, svih stvari kojima je bio zauzet prije nego li će stupiti u namaz. Prekida, on prekida svaki posao, čisti se, abdesti se, oblači najljepšu odjeću, priprema se da uđe kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da stupi u kontakt sa Allahom subhanahu wa ta'ala, da razgovara sa svojim gospodarem, da ga doziva, stoga mu se propisuje da uđe kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da stupi u razgovor sa Allahom subhanahu wa ta'ala upravo onako kao što sluge ulaze ponizno kod svojih vladara. Oni ulaze ponizno, priznavaju jeli, tim vladarima nekakvu veličinu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala je reći da se njemu prizna sva veličina kada dolazimo kod Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno kada stupamo u namaz, pa kažemo Allahu akbar, Allah je, Allah je najveći. Na drugom mjestu kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, doista kada rob stane pred svoga gospodara, zna da nema nikog većeg pada Allaha subhanahu wa ta'ala, tada se njegovo srce ispuni takvom spoznajom, ispuni se stidom od Allaha subhanahu wa ta'ala, pa Allaha dostojanstvenost, veličina, uzvišenost i vlast spriječavaju ga da se njegovo srce pozabavi nečim, nečim drugim. Kada čovjek stupi u namaz i kaže Allahu akbar, prisjeti se Allahove veličine, prisjeti se Allahove uzvišenosti, pa ga bude stid, pa ga bude strah, da se pozabavi nečim drugim u namazu. Da razmišlja o nekome ili nečemu drugom u namazu. Dakle, dragi brate muslimano i sestro muslimanko, Allahovo lijepo ime El-Kebir ima značenje velikog, uzvišenog. Onaj koji je i sa svojim bićem, sa svojim zatom, i sa svojom snagom, sa svojom veličinom, sa svojim ponosom uzvišen. Daleko je od svake osobine stvorenja daleko je od svake nepravde, svakog nasilja. Njemu pripada sav ugled, sva veličina, sva vlast i na zemlji i na nebesima. Kada vjerujemo u ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime, na spomenuti način, El Kevir, veliki, uzvišeni. Šta, koji uticaj, kakav uticaj takvo ime treba da ostavi na nas, u našem životu? Pa, što je god moguće više, kada se upoznamo sa ovim Allahim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom El Kebir, što je god moguće više veličajmo Allaha subhanahu wa ta'ala. Njemu pripada sva veličina. Njemu pripada sav ponos, sav ugled. Zato što je god moguće više veličajmo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što je on i rekao وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا I mnogoga, mnogoga veličaj. Također, budimo svjesni hadisa Semure radijallahu ta'alan, u kojem Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže najdraži govor Allahu jesu četiri riječi. Najdraži govor Allahu jesu četiri riječi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu najdraže riječi jesu ove ove riječi. U drugom citatu, u drugom rivajetu stoji da su Allahu subhanahu wa ta'ala najdraže riječi nakon Kur'ana, a one su iz Kur'ana. To jest ove riječi možemo naći u Kur'anu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dragi moji brate, muslimanu, sestro muslimanko, Allah te uputio ovu lijepu vjeru islam, On ti je dao hidajet, uputu, zato veličaj svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Zar nisi čuo na mnogim mjestima riječi Allaha subhanahu wa ta'ala voli tu kebiru Allahe ala mahedakum. Voli tu ala mahedakum. I da Allaha subhanahu wa ta'ala veličate izgovarajući Allahu akbar, Allahu akbar, zbog toga što vas je uputio, zbog toga što vas je uputio u pravu, u pravu vjeru. Nastoj na svim spomenutim mjestima. Ako si koliko toliko zapamtio ta mjesta kada se izgovara tekbir, nastoji na takav način što je god moguće više da veličaš Allaha subhanahu wa ta'ala, da izgovaraš Allahu Ekber. Također, budi svjestan hadisa u kojem se kaže da džennet se sadi između ostalog i riječima Allahu Ekber. Spominje su hadisu Ibn Mas'uda radijallahu ta'ala koga bilježi vam termizi hadise dobar da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao u noći kada sam bio uzdignut na nebesa, dakle u noći Isra i Mirađa, prošao sam pored Ibrahima, Allahovog poslanika i vjerovjesnika, Allahovog subhanahu wa ta'ala prisnog prijatelja, Ibrahima, pa mi je rekao, o Muhammede, prenesi svome narodu od mene selam i obavijesti ih o džennetu. Zatim je spomenuo određene opise dženneta, da je u džennetu lijepa zemlja, da je u džennetu pitka voda i slično. Zatim je rekao, obavijesti ih da se ovakav džennet sadi riječima Subhanallah, Elhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar. Da se sadi, da se sade palme u ovakvom džennetu sa spomenutim riječima. Na početku svoga namaza, kada stupaš u namaz, budi svjestan ovih riječi Allahu akbar, kada ih izgovaraš. Budi svjestan da tada kada izgovaraš da daješ sebi do znanja da je Allah subhanahu wa ta'ala najveći, veći od svega. Zato u svome namazu ne razmišljaj ni o čemu drugom. Razmišljaj o Allahovim riječima koje učiš. Razmišljaj o Allahove subhanahu wa ta'ala veličini. Razmišljaj da se tvoj gospodar nalazi visoko, visoko iznad tebe. Allah subhanahu wa ta'ala zna sve o tebi. Pratite, Allah subhanahu wa ta'ala je iznad sedam nebesa. Kaže se u pojedinim predanjima da je između svakog neba, jedno nebo, drugo nebo, treće nebo, koliko je 500 godina hoda. Allah subhanahu wa ta'ala je visoko iznad tebe, a ti si dole negdje sićušan. Kolika je Allahova veličina. Nad svim je, nad čemu je svim Allahova subhanahu wa ta'ala vlast i ti da razmišljaš o nečemu drugom. I sve ovo što vidimo oko sebe Allah je stvorio radi nas, pa zbog čega igra i zabava, zbog čega razmišljanje o nekome drugom, zbog čega okretanje ka nekome drugom, kada kažemo Allahu akbar, prisjetimo se, budimo svjesni da smo rekli Allah je najveći. Upravo zbog toga što čovjek počesto u namazu odluta, propisano nam je da prilikom odlaska na ruku kažemo Allahu akbar, da se prisjetimo da je Allah najveći, da se vratimo, ukoliko smo odlutali, pa također na seždama, padanje na jednu seždu, na drugu seždu, ustajanje na novi rekat i slično, da izgovaramo tekbira Allahu Ekber kako bismo tokom cijelog namaza koji je najbitnije dijelo u islamu, bez kojeg nema islama, kako bismo bili svjesni Allahu je subhanahu wa ta'ala veličine. Također, u svome životu, što je god moguće više veličajima Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovim riječima Allahu akbar, Allahu akbar. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala najveći, najuzvišeni. Svi mimo njega, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala su sitni, sićušni, poniženi. Nikome drugom, mimo Allahu subhanahu wa ta'ala ne pripada veličina. Veličina pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala, a svi drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala su sićušni. Ne pripada im neki poseban ugled, velik ponos, nekakva veličina i slično. Svi, pa od njih smo i mi. Zato nemojmo se oholiti, nemojmo se uzdizati. Gordost nije dostojan, jedino Allah subhanahu wa ta'ala, niko od nas. Zato okanimo se, prestanimo sa svakim vidom oholosti. Nemojmo se oholiti prije svega nad Allahovom vjerom. Prihvatimo kada god, kogod nas uputi, posavjetuje, da nam dobar savjet, kaže nam neki propis o vjeri, iz vjere, poduči nas nekom propisu, prihvatimo taj propis. Prihvatimo te njegove riječi, taj njegov savjet. Nemojmo odbacivati. Jer je došlo u hadisu da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem oholost je odbijanje istine i omalovažavanje ljudi. Oholost je odbijanje istine i omalovažavanje ljudi i to je najveća oholost da odbijemo Allahu da ne prihvatimo Allahov propis da se ne do Allah subhanahu wa taala ismijavamo sa Allahovim propisima i slično zato dobro se čuvajmo svakog vida oholosti a naročito ovog vida odbijanja istine. Također, čuvajmo se oholog ponašanja sprem Allahovim robovima, sprem ljudima, sprem stvorenjima. Čuo si, oholost je odvijanje istine i omalovažavanje, ni podaštavanje, pocinjivanje i smijavanje s ljudima. Zato dobro se čuvaj omalovažavanja ljudi. Došlo je u hadisu da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem Allah mi je objavio, dakle posebno, Allah mi je objavio da budete jedni prema drugima skromni, da budete jedni prema drugima skromni, da se ne uzdižete jedni nad drugima, da ne činite jedni drugima nepravdu. Također, bilježi ima muslim od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu talan da je rekao Allahov poslanika alihi salatu wasalam u džennet neće ući onaj u čijem srcu bude i trunka oholosti. La ilaha illallah. U džennet neće ući onaj u čijem srcu bude i trunka oholosti. Također, bilježi muslim od Ebu Hurere radijallahu ta'alan, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam pripovjedao o jednom od ljudi iz prethodnih generacija koji je hodio oholo, bahato, divio se svome izgledu, svojoj odjeći, pa Allah subhanahu wa ta'ala protjerao ga je u zemlju. Allah subhanahu wa ta'ala protjerao ga je u zemlju i kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam u zemlji će biti, u zemlji će tumarati, okolo kružiti sve do sudnjega, sve do sudnjega dana. Vodi također računa o svojoj odjeći. Nemoj da je puštaš ispod članaka, nemoj da je puštaš da se ona vuče po zemlji kao kakav oholnik. Jer je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, Allah neće gledati na sudnjem danu u onoga koji iz oholosti pusti da se za njim vuče odjeća. Nemoj da se družiš sa oholnicima, Nemoj da budeš u njihovom društvu sa oholnicima, umišljenim osobama i slično, ne povodi se e, s njima, za njima, kako ne bi griješio prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemoj da sjediš u takvom društvu, jer sutra, na sudnjem danu, odnosno u džehennemu, oni koji uđu u džehennem, svoje predstavnike, svoje velikane, svoje vođe proklinjaće i tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala da njih uništi nekoliko, nekoliko, nekoliko puta. Pojašnjavaće da su oni bili razlog njihove vođe, njihovi velikodostojnici, njihovog ulaska u džahennem, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا رَبَّنَا إِنْ إِنَّا اِطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ Reće gospodaru naš, mi smo se pokoravali našim vođama, našim velikodostojnicima, kubara'ena, oni koji su prezivali sebi nekakav kibrija, nekakvu oholost, nekakvu veličinu, njihovi predstavnici, pa su nas odvratili od pravog puta. Dakle, Allahu subhanahu wa ta'la pripada sva veličina. On je najveći, on je najuzvišeniji. Njemu pripada sva vlast, mi smo Allahu i subhanahu wa ta'la sićušni, ponizni, skromni robovi. Allah nas je stvorio takvima i nastojimo da budemo takvi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči njegovoj vjeri da nas poduči njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima, kako bismo ga što više spoznali, kako bismo što više povećali svoju ljubav prema njemu i kako bismo mu bili što više ponizniji, skromni, pokorni prema Allahu subhanahu wa ta'ala svome gospodaru.